Կսկտուր տեղեկություններ են հասել մեզ երեք առաջնորդների հանդիպումից։ Նախ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը առանձնազրույց են ունեցել, ապա հաջողվել է նաև երեքով զրուցել։ Վլադիմիր Պուտինն է պատմել. «Գլխավոր հարցը Հարավային Կովկասում իրավիճակի կարգավորումն ու հայ-ադրբեջանական հարաբերություններն են, այն ամենը, ինչ կապված է Ղարաբաղի հետ։ Մանրամասն քննարկում ենք բոլոր այդ հարցերը», եզրափակել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը։ Ամենաօպերատիվ հարցը այն ճգնաժամն է, որ ներկա է Լաչինի առաջինի միջանցքում, պատասխան խոսքում նշել է Փաշինյանը։ 20-օր փակված միջանցքը Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտին է։ Ցանկանում եմ հիշեցնել, որ համաձայն Երակողմ հայտարարության Ադրբեջանի Հանրապետությունը երաշխավորել է ուղևորների, բեռների, մարդկանց անխոչնդոտ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով, ասել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Պետերբուրգյան անցուդարձից հայտնի է նաև, որ Ալիևը նախատեսված նախաճաշին չի մասնակցել եւ անմիջապես մեկնել է Բաքու։ Լռությունը ծանր է, անորոշությունն ավելացնում մեկնարկում են մտահոգությունները։ Քաղաքական վերլուծաբաներին ու փորձագետներին մնում է կանխատեսումներ անել։ Հակոբ Բադալյանն է մեկնաբանում։ Դատելով Պուտին-Փաշինյան հանդիպման բացման խոսքերից, որ շնչեցրին թե Պուտինը, թե Փաշինյանը, հնարավոր է եզրակացնել, որ այդ հանդիպմանը քննարկվել են Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված իրադրության հետ կապված դետալային բովանդակություն ունեցող տարբերակներ, դրանք շահկապված են եղել նախորդին, ինչպես Պուտինը փաստորեն բացահայտեց, ոչ հրաապարակային երրակողմ խոսակցությանը, որտեղի է ունեցել ԱՊՀ ոչ պաշտոնական վեհաժողովի շրջան շրջանակում Փաշինյան-Պուտին-Ալիև ձևաչափով։ Ընդ որում հատկանշական է, որ դրանից առաջ Ռուսաստանը հայտարարել էր հանդիպում կազմակերպելու պատրաստակամության մասին, եթե կողմերը դեմ չլինեին դրան։ Մինչ այդ Պեսկովը հայտարարել էր, որ Եռակողմ հանդիպում նախատեսված չէ։ Այդ արարողակարգային դրվագը վկայում է, որ իրավիճակը շատ բարդ է, քանի որ հրապարակային հանդիպումները, քննարկումները ավելի բարձր պատասխանատվություն են ենթադրում դրանց արդյունքի համար, նշում է զրուցակիցս։ Եվ եթե մենք չունենք այդպիսի դրսևորում, ապա սա նշանակում է, որ իսկապես կողմերի միջև այնպիսի իրավիճակ է, որ այդքան էլ մոտ կամ շոշափելի չէ որևէ արդյունքի հնարավորությունը։ Արդյոք մտեցել են կողմերը այդպիսի հերանեկարի արդեն Պուտին-Փաշինյան դետալային քննարկումների հանրագումարում սա իսկապես շատ բարդ է ասել եւ պետք է սպասել թե ինչպիսի զարգացումներ կլինեն ինչ ձևաչափով կլինի շարունակություն եթե այդպիսին լինի արչևում ամանորն է։ Հարց լուծողները կամ արդեն իսկ արձակուրդում են կամ պատրաստվում են մեկնել։ Մինչդեռ Արցախում իրավիճակը լարված է մնում եւ սպառնում է ավելի սուր դրսեւորումներ ստանալ, եթե հարցի դիվանագիտական լուծումը չգտնվի։ Արցախում տրամադրությունները հերո են տոնական լինելուց, շրջափակման մեջ ուտելիքի ու այլ անհրաժեշտ տարական ապրանքներից ու ծառայություններից զրկված մարդկանց նյարդերն արդեն տեղի են տալիս։ Իրավիճակը կարող է անկառավարելի դառնալ։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։